يا ما بكيت من الفرح بعد الأحزان Zar ne vidiš one koji tvrde, brate, pažnju, ovdje Allah subhanahu ta'ala kaže, tvrde, ova riječ tvrdnja se koristi, dakle, kad, kad je nešto oprečno istini, oprečno suštini stvari. Dakle, oni tvrde da vjeruju, ali u stvari situacija nije takva. Ja, بكيت من الفرح بعد بدت بكل رزانا مصونة كالجمانا ألقى الحجاب عليها جماله وحصانا بدت بكل رزانا Onaj snimak između ostalog se mogla su predsjednika ovaj Bujanović e, kada je održao povodom otvaranja e, medrese u, u Crnoj Gori, dakle u Podborici, vidite se, draga braćo, kako između ostalog ovaj predsjednik prisustvo se velikih broja čalmi, nažalost i nekih brada tu, govori dakle o tome kako on podržava otvaranje medrese i kako hvali da se njih opet pod, pod mogom, dakle, ne miješanje vjere i države, da se vjera dakle u smislu vjera ne miješa, dakle, ne miješa u državu.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 Neka je salavat i salam na Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, na njegovu porodicu, ashabe i sve mu'mine koji u dobru slijede do sudnjega dana. A zatim, draga braćo i cijenjene sestre, mi smo od Allahu subhanahu wa ta'ala pomoć na prošlom predavanju odpočeli raspravu o osnovama demokratije. počeli smo da govorimo o osnovama i principima na kojima počiva demokratija, kako bi uvidjeli koliko je dakle ova vjera, ovaj din demokratije udaljen od osnova, od osnova islama. Dakle, mi govorimo ovo, o ovom šerru polazeći od hadita Huzeyfa radijallahu anhu, koji kaže da su ljudi pitali Allahova poslanika sallallahu alaihi wa sallam o hajru, a ja sam ga pitao o šerru iz bojazni da me izbojazni da me ne zadeti. Također polazeći i od riječi pjesnika, poznati riječ jednog od pjesnika koji kaže Ta'lam tu šerra la li šerrin, walakin li attaqihi. Poučio sam se šerru, ne da bi činio šer, već da bi se sačuvao od njega. Tako da i mi, uz Allahu subhanahu wa ta'ala pomoć, govorimo dakle o ovom šerru, o ovom zlu, demokratije, kako bi se prije svega mi sami sačuvali od ovog šerra, od, od ovog zla, kako ne bi bili od onih koji pozivaju u ovaj šer, u ovo zlo, a i da nisu svjesni njegova šerra i zla, i kako bi s druge strane opo, o, upozorili one koji pozivaju ovaj šer u ovo zlo, a i sami nisu, nisu svjesni. E, prva osnova o kojoj smo govorili na prošlom predavanju na kojoj počiva demokratija, glavna i osnova, i osnovna stvar jeste dakle da u demokratiji sud pripada ljudima. Da u demokratiji sud pripada ljudima ili pak e, onim ljudima, deputetima, parlamentarcima koji predstavljaju narod u parlamentu. Što je dakle oprešno, Allah subhanahu wa ta'ala vidi šta više u samoj osnovi ruši tauhid, ruši Allahu dželle ve ala jednoću u hakimijetu, jer u islamu sud pripada Allahu wa ta'ala i nikom drugom, nikom drugom mimo ljudi. Zatim, nakon toga, sljedeća stvar, draga braćo, ili pak sljedeća osnova na kojoj počiva demokracija jeste hurijetu etedejun wal i'tiqad. Sloboda vjerovanja i ubjeđenja. U smislu da čovjek u okrilu demokratskog sistema može vjerovati u šta hoće. Može vjerovati u šta hoće i može biti koje god on hoće vjere. Može da se odmetne od svoje vjere kad god hoće, pa makar se radilo i odmetanju od Islama da nas Allah subhanahu da nas sačuva. Može dakle čovjek u okviru ovog njihovog sistema, u okviru demokratije da se odmetne od Islama i da se prihvati bilo koje druge vjere mimo Islama, da se prihvati obožavanja drveća, obožavanja kamenja, lata, ili uzdata, ili kipova, ili krave, i drugih božanstava koja se obožavaju, mimo Allaha subhanahu wa ta'ala. Što je nema sumnje, dakle, drago vraćo, stvar koja je ništavna i oprešna velikom broju šarijatskih, šarijatskih tekstova. Jer u islamu, muslimanu nije dozvoljeno da se odmetne od svoje vjere islama. Tako je <laughs> onoga koji su islamu odmetne, od svoje vjere jeste, jeste katru, jeste ubijstvo. Kao što kaže Allah poslanik sallallahu alaihi wa sallam u hadisu koji bilježi Bukharija i drugi, men beddele dinahu faktuluhu. Onaj ko promijeni svoju vjeru, ubijte ga. Onaj ko promijeni svoju vjeru, ubijte ga. Dakle, poslanik sallallahu normalno najprije se od njega traži, traži pokajanje, pa ako se pokaje, u suprotno biva, biva ubijen. Dakle, ovdje Allah u islamu, Allah poslanik sallallahu alaihi wa sallam nam kaže, da u islamu stoji pravilo ko promijeni svoju vjeru, ubijte ga. Dok nam demokrat, demokratija i demokrate kažu ko promijeni svoju vjeru, Petruku, ostavite ga. Zato što on ima slobodu vjerovanja i može vjerovati u šta, u šta hoće. Stoga da se, draga braćo, Murset ne može imati ah, ne može imati ugovor odakle o sigurnosti, o bezbjednosti, ne može mu se pružiti sigurnost i tako dalje, već u Allahu subhanahu wa ta'la vjeri, za njega postoji samo el istitabe, traženje pokajanja u suprotnom, ako to odbije, ne ostaje mu ništa drugo do, ne ostaje mu ništa drugo do sablja. I to vidimo postupak ashaba Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam, sallame, sa murtedima u ratovima, Riddeta, hurubu a ridde, poznati ratovi kao rubu Aridbe u vrijeme Ebu Bekra radijallahu, radijallahu anhu. Kako i na koji način su se ashabi radijallahu anhu ponijeli prema, ponijeli prema njima. E, zatim također ateisti, bezbožnici, mušćici i tako dalje, oni koji govore la ilaha wal hayatu mazda, nema Boga, a život je samo materija i tako dalje, oni koji obožavaju kipove, koji obožavaju kumire, drveća, kamenja i tako dalje i tako dalje, takvima u islamu nema, za njim u islamu nema drugog propisa osim prihvatanja islama ili borbe, ili borbe protiv njih. Dakle, obratite pažnju, draga braća, ova skupina ljudi koje smo spomenuli, na njih se ne odnosi propis koji se odnosi na Ahlul Kitab je jevreji kršenje, kršćene, a sa njima i Međusije, a to je prihvatanje džizje. A to je prihvatanje džizje. Ne, na ateiste, mušnike dakle koji nisu od ehlut, mušnici koji nisu od ehlut kitabija, mušnici koji obožavaju drveće i kamenje i kipove i, i krave i muze i tako dalje i tako dalje, takvi u okrilu islama nemaju drugi propis osim prihvatanje islama ili borbe ili borbe protiv njih. I zato kaže uzvišni subhanahu wa ta'ala وَقَاتِلُهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ I vi se borite protiv njih, dakle protiv mušnika, sve dok vjera ne bude čitava, Allahova, dok se vjera čitava ne, posvećuje Allahu subhanahu wa, Allahu subhanahu wa ta'ala. I kaže Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam, umirtu أن أقاتل الناس حتى يش حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله naređeno mi da se borim protiv ljudi sve dok ne posvjedoče da nema drugog Boga sem Allaha i da je Muhammed sallallahu alaihi wa sallam njegov, njegov poslanik I da je Muhammed sallallahu alaihi wa sallam njegov poslanik da obavljaju namaz ili daju zekat, pa kada to urade, sačuvali si svoju krv i sačuvali su svoj, svoj dakle, imetak. Da, dakle, draga braćo, Međusije imaju propis Ehlu Kitabija po mišljenju koje je rađe kod islamskih, kod islamskih učenjaka, kod islamski, dakle, učenjaka. Zatim, također, dakle, ovaj hadis koji smo spomenuli se odnosi na, na mušnike, oni da e, poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže da e, naredno se bori protiv njih sve dok ne posvedoče da nema drugog boga sem Allaha i da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem njegov rob i njegov poslanik. A, e, zatim Također kaže Allah tamo poslanik sallallahu alaihi wa sallam Bu'istu bejna jede i sa'ab i sej posla sam prije sudnjega dana sa sabdom Hatta ju'bad Allahu wahdahu la šarike le se Allah jedini ne obožava a, a, a, Dok se ne obožava Allah jedini koji nema druga وجعل رزقي تحت ظل رمحي أموي رزق يبد موين pod وَجُعِلَ ذُلُّ وَالصَّغَارُ عَلَى مَنْ خَالَفَ أمري i poniženje na onoga koji se suprostavi moje nared, naredbi وَمَنْ تَشَبَّهِ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ i onaj ko ponaša jedan narod on je od njih hadis bileži imam Ahmed a šeha Albani rahimu Allahu ta'ala da je ocjenio, da je ocjenio da vjerodostojni. Dakle, u okrilu islama, draga braćo, ovim skupinama koje smo spomenuli mimo Ahlul Kitabija i Međusija, nema mjesta osim da prihvate islam ili pak borba, ili pak borba protiv njih za razliku od demokratije u kojoj svako ima slobodu vjerovanja i u kojoj svako može mijenjati svoju vjeru iz jedne u drugu, u kojoj se svako može odmetnuti od din, dini islama i tako dalje i tako dalje. Dakle, i ova osnova, draga braćo, i ova osnova počiva na nevjerstvu u Allaha subhanahu wa ta'ala. Sloboda, dakle, vjerovanja sloboda isporavanja vjera i sloboda riddeta, odmetanja od Allahove subhanahu wa ta'la vjere, to je dakle stvar koja se jasno kosi sa mnogobrojnjima i predstavlja nevjerstvo u uzvišenog subhanahu wa, u uzvišenog subhanahu wa ta'ala. Ali opet vidimo s druge strane, dakle, draga braćo, kako e, demokrati vagaju s dva kantara. Vagaju, dakle, dva kantara. Dakle, u okrinu demokratije ti možeš, dakle, da promijeniš jedan sistem jednu vjeru, dakle, da prihvatiš drugu vjeru. Ali ne možeš zamijeniti, dakle, demokratski sistem za neki, za neki drugi sistem. I ako se to desi od strane naroda, da želi, dakle, zamijeniti jedan sistem, jedan demokratski sistem, da, na primjer, šerijatski sistem, onda odmah vidimo kako tu demokrate ne daju, dakle, slobodu vjerovanja i slobodu ubjeđenja i tako dalje, već odmah obznanjuju rat onima koji žele promijeniti sistem demokratije. I to je ono dakle, što smo između ostalog i vidjeli u Alžiru, kada su, tako reći, islamnici došli na vlad, ali su im arapski, e, dakle, tahuti, takozvani zagovarači, dakle, e, demokratije, poznatima navoda, odmah obznanili rad i ubrzo, dakle, ubrzo su ovi islamnici bili sklonjeni sa, bili sklonjeni sa vlasti. Dakle, to je druga, dakle, draga braćo, osnova na koje počiva demokratija, sloboda, vjerovanja, sloboda, riddeta, otpadništva, i jazem billahi ta'ala, a i ona je sama kufr u Allaha subhanahu wa ta'ala. Prelazimo na govor o trećoj osnovi na kojoj dakle počiva demokratija, draga braćo, a to je da u demokratiji narod predstavlja <clears throat> da u demokratiji narod predstavlja vrhovni sud kojem se vraćaju, kojem se vraćaju svaki sporovi, svaki sporovi i svaka i svaka rasprava. Dakle, kad god se deš, deti kakvo razilaženje ili kakav spor između hakima i mahkuma, između, dakle, vladara i podanika, između vlasti, predvodnika i, obi, i, i naroda i tako dalje i tako dalje, jedna i druga, dakle, strana prijeti kako ćemo se vratiti bolji naroda. Kako ćemo se vratiti, kako je volja naroda ili želja naroda, ta koja će odlučiti i ta koja će, i ta koja će presuditi. I ova stvar, bez nikakve sumnje, se kosi sa osnovama teuhida, koja nam dakle, osnovam teuhida koje nam konstatuju, draga braćo, da red ili pak vraćanje treba biti Allahovoj kizi i sunnetu Allahova poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Ili pak red, vraćanje treba biti Allahu i njegovom poslaniku sallallahu alaihi wa sallam. Kaže uzvišeni subhanahu wa ta'ala وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فحكمه إلى الله وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله a bi, o, o, ako se oko bilo čega raziđete, onda propis te stvari pripada Allahu. Allah je taj koji će, koji će presuditi. Ovdje Allah subhanahu wa ta'ala kaže وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ Koristi termin, upotrebljava riječ šeji, znači stvar. To je bilo koja stvar. Tako ova riječ je ovdje došla bez određenog člana, da obuhvati bilo koju stvar, bez obzira radilo se o velikoj, krupnoj stvari ili pak malo i sitnoj, i sitnoj stvari. Takav je tu, takav je propis u islamu. Dok dakle demokratija kaže, a Šta god da se razliđete, onda propis pripada narodu, narod je taj koji će odlučiti, parlamentarci, deputeti, poslanici, oni su ti koji će donijeti presudu, odluku i tako dalje, i tako dalje. Kaže uzvišeni subhanahu wa ta'ala, Ja ejuha alladina amanu, ati'u Allaha wa ati'u rasula, wa uli amri minkum, fa in tanaza'tum ti šeihin, fa rudduhu in Allahi wa rasuli, in kuntum tu'minuna billahi, wal jevmi l'akhir. Ovi koji vjerujete, pokoravajte se Allahu i pokoravajte se poslaniku i predpostavljenima vašim. Dakle, pogledajte, vratite pažnju, draga braćo, ovdje na ovaj ajed. Allah subhanahu wa ta'ala kada govori o pokornosti njemu i poslaniku kaže Atija Allahe, pokoravajte se Allahu. Dakle, apsolutna pokornost. U Atija Rasule, također apsolutna pokornost. Ali kada dolazi do predpostavljeni, Allah subhanahu wa ta'ala ne kaže u Atija Unil Emrininkum. I pokoravajte se predpostavljen vašim već kaže i pretpostavljenima vašim. Zašto? Zato što je pokornost našim pretpostavljenima vezana za pokornost Allahu i njegovom poslaniku sallallahu alaihi wa sallam. U smislu da se pokoravamo njima onda kada su oni pokorni Allahu i njegovom poslaniku sallallahu alaihi wa sallam. Pa zatim nakon toga kaže Fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allahi wal Rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Ako se u nečemu razliđete, onda se vratite Allahu i poslaniku ako vjerujete u Allaha i u sudnji dan. Normalno vraćanje Allahu predstavlja vraćanje Allahovi sizi, kao što kažu učinjaci, a vraćanje poslaniku sallallahu alaihi vseleme znači vraćanje njemu samom za vrijeme njegova života i vraćanje njegovom sunnetu nakon njegove, nakon njegove smrti. Kaži mu kajim rahimu ta'ala u svojoj knjizi A'lamu, e, e, A'lamu El-Muvaki'in džala haza rad min muđibatil ima. Ovo vraćanje, dakle, prilikom spora, je Allah subhanahu wa ta'ala učinio o, stvarima, o stvari koje ima nužno iziskuje. Ka muđibatil ima, lavazimul iman, stvari koje ima za sobom nužno iz, iziskuje. U smislu, ako postoji pravi iman, onda će neminovno doći do vraćanja sporova Allahu i njegovom poslaniku sa alaihi wa sallame, a kada nestane ovog vraćanja, onda i nestaje neminovno i ima, onda i ne, neminovno nestaje i imana, završen dakle citar Ibn Qajma, rahimu Allahu ta'ala, njegov nije i'lamu al-muvaki'in, i'lamu al-muvaki'in. I rada se tahakom, ili ta željenja, parničenja pred narodom, ili pred bilo kim drugim, mimo Allaha subhanahu wa ta'ala, mimo Allahova šarijata, sama ova stvar, draga braćo, se u šarijatu smatra parničenjem pred tagutom, a nama je obaveza da učinimo kufr u taguta, da ga zanijećemo i da ga se odreknemo, kao što kaže uzvišenje subhanahu wa ta'ala, Alam tara ila alladhina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilayka wama unzila min qablik yuriduna an yatahakamu ila taghuti wa qad umiru an yakfuru bih zar ne vidiš one koji tvrde obratite pažnju kako ovdje Allah subhanahu wa ta'ala kaže tvrde ova riječ tvrdnje se koristi dakle kad kad je nešto oprečno istini, oprečno suštini stvari. Dakle, oni tvrde da vjeruju, ali u stvari situacija nije takva. Oni koji tvrde, zar ne vidiš one koji tvrde da vjeruju ono što je objavljeno tebi i ono što je objavljeno prije tebe, kako žele da se pred tahutom sude, vakad umiru e jekfuru bih. Vakad umiru e jekfuru, vakad umiru e jekfuru bih, a naređeno je i da učine kufr, dakle, u njega u tahuta koji se obožava mimo Allaha subhanahu wa ta'ala. I kaže Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala, nakon se spomenu definiciju taguta, pa kaže fe tagutu kulli qawmin men yetahakemuna ilaihi gajra Allahi wa rasuli, a tagut svakoga naroda jeste onaj pred kojim se oni parniče mimo Allaha i njegova poslanika sallallahu alaihi wa sallame, au ja'budunahu min dunila ili ga obožavaju mimo Allaha, au yetabi'unahu ala gajri basirati min Allah ili ga pak slijede bez dokaza od Allaha, au yuti'unahu fima la ja'lamuna annahu ta'atullah ili mu se pak pokoravaju onome što ne znaju da je pokornost Allahu subhanahu wa ta'ala, pa ovo su, kaže, taguti e, u svijetu, ako ih promotriš, ako razmotriš i razmotriš stanje ljudi, sa njima vidjet ćeš da je većina ljudi krenulo iz obožavanja Allaha u obožavanje taguta i iz parničenja pred Allahom i njegovim poslanikom sallallahu alaihi vseleme u parničenje pred tagutom iz pokornosti i slijedjenja Allahova poslanika sallallahu alaihi vseleme u, por, u pokornost i slijedjenje i slijedjenje taguta. Subhanallah, dakle, ako, ovo, ako su ovo riječi Ibnu Kajima, rahimallahu ta'ala, koji dakle, govori o svom vremenu, sedmom, dakle, hiđerskom stoljeću, da je većina ljudi skrenulo iz obožavanje Allahu, obožavanje taguta i sredljenja poslanika, sallallahu alihimu sallamu, sredljenja taguta, šta tek ostaje nama, draga braćo, da kažemo o ovom vremenu, ovom našem vremenu u kojem su se pojavili razno raznim taguti i fitne koje odbraćaju ljude od Allahom, subhanahu sallam, vjere pod izgovorom demokratije ili neki drugi nevjerniški nevjernički, dakle, izgovora ili pak, ili pak parola. Dakle, opet, draga braćo, i ova osnova, kao što vidimo, na kojoj počiva demokratija, opet počiva na kufr u Allaha subhanahu wa ta'ala i ruši jednu od osnova tauhida, a to je vraćanje Allahu subhanahu wa ta'ala i njegovom poslaniku sallallahu alaihi wa sallam prilikom sporova i rasprava, a ne vraćanje narodu ili nekom drugom mimo Allaha jalla wa, jalla wa ala. Zatim, nakon toga, četvrta osnova, draga braća, na kojoj počiva širk 20. stoljeća poznat kao demokratija, jeste hrijetu etabiru ispa. A to je dakle sloboda izražavanja i sloboda govora. Sloboda izražavanja i sloboda govora. Ma o kakvom se govoru i ma o kakvom se obožava, ma o kakvom se govoru i o kakvom se izražavanju radilo. Makar dakle taj govor i to izražavanje, makar se radilo o vrijeđanju Allaha subhanahu wa ta'ala, o psovanju Allaha, o vrijeđanju njega uzvišenog, njegovih poslanika, o vrijeđanju Allaha subhanahu wa ta'ala, knjiga i tako dalje i tako dalje. Sve te stvari, one dakle, draga braću demokratiji, potpadaju pod slobodu, slobodu mišljenja, slobodu, slobodu izražavanja, slobodu govora, jer demokratiji nema ništa što je sveto mimo demokratije. I stoga u demokratiji možeš govoriti o bilo čemu. Možeš govoriti o bilo, o bilo čemu. Samo normalno ne smiješ govoriti i kuriti demokratiju i njen, i demokratiju i njen sicilje. A što se tiče Boga, što se tiče poslanika i tako dalje, vrijeđaj i govori šta hoćeš, demokratiji ti to apsolutno neće osporiti. Čak šta više onaj ko bude negirao takvima, onaj ko bude negirao njima, tima dakle koji e, vrijeđaju Boga, koji vrijeđaju Allah subhanahu wa ta'ala, poslanike, knjige, i smijavaju se, crtaju karikature, i tako dalje, i tako dalje, kao što se desilo, dakle, e, sa dancima i drugim nevjernicima prije nekoliko godina, oni koji negiraju te takve stvari, oni, dakle, oni optužuju da su protiv demokratije, pro, pro, protiv slobode izražavanja, govora i tako dalje i tako dalje. I zato i sami vidite, onda kada su bili kritikovani i napadnuti od strane islamsko svijete i od strane muslimana zbog e, gnusnih karikatura na račun Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallallahu alaihi wa sallam vidimo odmah draga braćo kako su se pozvali na ovo načelo, novo tagutsko načelo, tagutske demokratije, a to je sloboda izražavanja i sloboda govora i da u okrilju demokratije može dakle, mogu da vrijeđaju i da ismijavaju, crtaju karikature kome oni, kome oni hoće. Pa čak šta vidimo da je i a, Njemačka dakle, sekretarica Angela Merkel između ostalog nagradila se crtača ovih, ovih karikatura zbog njegovog dosljednog pridržavanja demokratije, pridržavanja e, načela dakle, demokratije, slobode izražavanja i govora i tako dalje i tako dalje. Dakle, nema sumnje, draga braćo, da se opet i ova stvar kosi sa islamom, jer u islamu nema mjesta za ružnu riječ koja prije svega obuhvata širk i kufru Allaha subhanahu wa ta'ala, a zatim nakon toga zulm i sve ostalo što potpada pod značenje riječi ružno u ružno u islamu. I zato vidimo kako uzvišeni subhanahu wa ta'ala navodi primjer lijepe riječi pa kaže Alam tara kejfa barab Allahu metalen kelimetan tajiba ke šeđaretin tajiba asnuha tabitun wa far'uha fi sama tu'ti ukulaha kulla hini bi izni rabbiha wa yadribu Allahu l'amthale linnasi la'allahum yetazakkarun. Zar ne vidiš kako Allah subhanahu wa ta'ala navodi primjer lijepe riječi poput lijepog drveta. Njegov korijen, njegovo stablo je čvrsto, a ogranci su visoko u nebu, u nebo tuti ukuleha kulle hinin bi izni rabbiha, ona uvijek stalno daje plodove uz dozvolu gospodara subhanahu wa ta'ala. To da kad draga braću taj tevhi, ta riješ la ilaha ila Allah, kelime su tajibe, koja uvijek daje plodove njegovom vlasniku u svakom vremenu, u svakom periodu, ko jadribu Allahu l'amsale li nasi l'allahu njetadakjerun, i tako Allah subhanahu wa ta'ala ljudima ne bili oni uzeli pouku u مثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اشتثت من فوق الأرض ما لها من قرار I primjer ružne riječi jeste poput ružnog drveda iščupanog, dakle, iz zemlje koje nema, koje nije stabilno, koje nema, dakle, koje nema korijenje, koje nema korijenje. Takav je primjer ružne riječi koja je prije svega oličena u kufru i širku, a zatim nakon toga u svakom, dakle, u svakom ružnom govoru koji se suprostavlja Allahove vjeri sunnetu Allahova poslanika sallallahu alaihi wa sallam. I zato vidimo kako Allah subhanahu wa ta'ala kako je žestoko ukorio, čak šta više, obznanio da su nevjernici, oni koji su izgovorili ovu ružnu riječ, riječ kufra, i to samo u šali. Pa kaže Jalla wa ala, وَلَا إِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَقُودُ وَنَلَعَبْ قُلْ أَبِ اللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ Ako ih upitaš, oni će samo reći, mi smo se samo šalili i zabavljali, reci, zar ste se Allahom i njegovim ajetima i njegovim poslanikom smijavali, nemojte se opravdavati, postali ste nevjernici nakon što ste bili vjernici, nakon što ste bili vjernici, povod objave ovog ajeta je vama vjerovatno svima dobro poznat jer smo ga dosta često pominjali, a to je da su određeni ljudi u biti na tebu, kod brasite pažnje, kod draga braćo, izašli su džihad, ali što se re, rekli ove riječi kufra, a to su E, sljedeće riječi nismo vidjeli poput ovih naši kalja arhamu mutunen da imaju veće stomake u smislu da puno jednu wala akzibu alsinaten da puno lažu da su lažljivi, jez, lažljivi jezika wala ažbenu inda liqa i da su strašljivi prilikom da su strašljivi prilikom boja izgovorili su ove riječi i šale i zabave žele da skrate svoj put pa je Allah subhanahu wa ta'ala objavio pomenute objavio pomenute riječi dakle u okrilu islama draga braćom Postoji sloboda izražavanja, postoji sloboda govora, ali ta sloboda izražavanja i ta sloboda govora jeste lijep govor, jeste govor koji podržava istinu, jeste govor koji podržava hak i zato vidimo kako Allah poslanik sallallahu alaihi wa sallame hvali čovjeka koji kaže istinu u lice nepravednog vladara, čak šta više takvog svrstava u najbolje šehide kod Allaha subhanahu wa ta'ala na sudnjem, na sudnjem danu. Islam čovjeka obračunava zbog njegove ružne, zbog njegovih ružnih riječi i zbog njegova ružna govora, pa kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve selleme: "Inna ar-rajulu inna ar-rajula la yatakallamu bil kalima la yura laha ba'san yahwa yahmi biha 70 qarifan fi an-nar." Zaista čovjek izgovori neku riječ, ružnu riječ, ne obraća pažnju na nju, a zbog nje zaglavi 70 godina u džehennemskoj, u džehennemskoj vatri. I kaže Allahom poslani, sallallahu alaihi wa sallam, من قال في مؤمن ما ليس فيه كبس في رغبة الخبال حتى يأتي المخرج مما قال onaj ko nešto kaže o vjerniku što ne posjeduje ko sebe, bit će zadržan u redhladul habal, dakle krv, sukrevica i gnoj stanovnika džahnama, sve dok ne izađe iz onoga što je, iz onoga što je rekao, a kako će izaći kada je već, da, kako će povratiti kada je već, dakle, izgovorio te, izgovorio te riječi. Pa ako je ovakav propis, draga braćo, ako je ovakav propis o onome ko kaže za vjernika o onome, o, za vjernika o, o, o, nešto što ne posjeduje kod sebe, iznose, iznose kakvu potporu, vrijeđanje i tako dalje i tako dalje, kakav je tek onda slučaj sa onima koji iznose kakvu potporu ili pak vrijeđa uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala, njegove poslanike, knjige i tako dalje, sve to pod izgovorom slobode, mišljenja, sloboda, slobode govora i izražavanja, kako to da se želi nama predstaviti i uljepšati i uljepšati demokratija. Zatim, To je dakle, draga braćo, četvrta osnova, kao što vidimo, opet i ova osnova počiva na kufru, jer ti u okrilju ove osnove, jer se u okrilju ove osnove dozvoljava čovjeku da čini kufru Allaha subhanahu wa ta'ala, da vrijeđa uzvišeno i poslanike i knjige i tako dalje, sve to pod izgovorom slobode izražavanja i slobode, slobode govora. Zatim, nakon toga, e, draga braćo, sljedeća osnova na kojoj počiva demokracija, a ovo je, a ovo je osnovi, ona je dakle polubrat sekularizmu, a to demokratija počiva na principu odvajanja vjere od države. Da počiva na principu odvajanja vjere od vjere, dakle, od države i, dakle, politike od života i na taj način podiže, dakle, onaj poznati logo Bogu Božje, a caru carevo. Bogu Božje, a caru carevo. Tako da Allah subhanahu wa ta'ala pripada, dakle, samo i bade samo obožavanje, da dakle, govorimo u demokratiji, pripada dakle samo ono obožavanje u džamijama, u crkvama, u sinagogama, dakle obožavanje po znacima navoda, da je kod njih dakle obožavanje, jer, jer, jer su sve to kod njih dakle te neke, kako i oni nazivaju Božje kuće i tako dalje i tako dalje. Dakle, to je samo ono što pripada Allahu, a to je taj ibadet koji oni nazivaju u čoškovima, džamija, crkvi, sinagogi i tako dalje i tako dalje. A što se tiče drugih stvari, mimo dakle ovi od politike, od e, ekonomije, od zakonodavstva i tako dalje, sve su to dakle stvari koje pripadaju narodu i tu nema pravo niko da se miješa i tu Allahu bin i Allahova vjera nema nikako, nema dakle nikakvo mjesto. I zato vidite dakle draga braćo, onaj snimak između ostalog, crnogorskog predsjednika ovaj e, Vujanović kada je održao povodom otvaranja e, medrese u, u Crnoj Gori, dakle u Podburici, vidite da draga braćo, kako između ostalog ovaj predsjednik uz prisutstvo dakle, velikih broja čalmi, nažalost i nekih brada tu, govori dakle o tome kako on podržava otvaranje medrese i kako hvali da se njih opet pod, pod logom, dakle, ne miješanje vjere i države. Da se vjera, dakle, u smislu, vjera ne miješa, dakle, ne miješa u državu. I sve da se to, draga braćo, jasan i oči kufr iznosi, dakle, pred tim, pred masama čalmi, pa čak i pred određenim bradama, a svi oni, dakle, a svi oni tu sjede i slušaju riječi kufra, a uzvišeni subhanahu wa ta'ala kaže وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيَسْتَهْزَوْ بِهَا بِهَا فَلَا تَقْعُدْهُ مَعَهُمْ حَتَّى يَقُودُ فِي حَدِيثٍ غَيْرِ إِنَّكُمْ Vama je u knjizi već objavljeno da kada čujete da kada čujete da su Allahove riječi čini kufr, da se smijava Allahovim riječima, ne, da, nemojte sjedeti sa njima sve dok ne promijene govor, u suprotnom bićete kao bićete kao oni bićete bićete kao kao oni wala haula wala kuvvete illa billahi al alihi al azim stoga odvajanje vjere dakle draga braćo od Eh, od života, u cijelini, od politike, od ekonomije, od zakonodavstva i tako dalje, to u stvari predstavlja vjerovanje u jedan dio knjige, a odbacivanje drugog dijela knjige, a uzvišnji govorići o takvima kaže, kada su minuna bi bav ili kitabi o tekforuna bi bav, da ćete u jedan dio knjige vjerovati, a ne zirati, odbacivati drugi dio knjige, tema žeza ume je palu dalike minkom illa hizijum fil hajati dunija, u jevmel kujamati u razune ila ešedila azar, a kakva je kazna ili Allah subhanahu wa ta'ala ovdje kaže nagrada sarkastično kakva je nagrada onome ko tako postupa od vas osim poniženja na ovom dunjaluku a na ahiretu će biti povraćen još žešćoj kazni i kaže žele vala وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضِ وَنَكْفُرُ بِبَعْض وَيُرِيدُونَ أَنْ يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا أُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا i oni govore mi vjerujemo u jedan dio dakle knjige, a negiramo, odbacujemo drugi dio i žele e, i žele da uzmu neki put između toga ulaike humul kafiruna haqqa Allah opisuje takve koji vjeruju da koji jedan dio odbacuju drugi dio Allah ih opisuje kao pravim nevjernicima wa atadna lil kafirina azaban alima a mi smo kafirima pripremili, pripremili, pripremili bolnu patnju bolno, pa se dakle, za ovaj propis, draga braćo, humul kafiruna haqqa, oni su pravi nevjernici, obuhvata svakog onog, draga braćo, koji dolazi sa ovim eša'air eta'abudije, sa ovim, dakle, uh, ibadeskim obilježima, od namaza, od posta, hađa i zekata i tako dalje, ali kada je u pitanju ekonomska, politička, zakonodavna, sudska vlast i tako dalje i tako dalje, vidimo kako nakon toga daje prednost nekom drugom sistemu mimo islamskog sistema i daje prednost nekom drugom sistemu mimo čistog Allahovog šerijata wala haula wala kuvvete illa billahi al alihi al azim i ova osnova dakle draga braću opet vidimo da počiva na samom kufru uzvišenom subhanahu wa ta'ala i da se kosi sa Allahom jalla wa'ala Allahom jalla wa'ala vjeri u samim u samim osnovama vrijeme dakle draga braću već odmaklo, da ne bi dakle puno junili jer nećemo inša Allahu dala ova predavanja neće biti Allahu kanu sada pomoć dakle biti, biti ovaj duga kako bi dakle što bolje shvatili ovo o čemu govorimo i kako bi inša Allahu ta'ala što bolje to upamtili zatim od Allahu subhanahu ta'ala pomoć i drugima prenijeli od Allahu subhanahu ta'ala pomoć ćemo se zadržati ovdje dakle večera smo govorili još o e, nekoliko osnova, dakle četiri osnova, ako se ne varam, sve ukupno zajedno sa petima, pet osnova, ostaje nam da spomenemo još neke glavne osnove i glavne principe na kojima počiva demokratija, demokratija pa da, da dakle u potpunosti razotkrijemo ovaj širk 20. stoljeća i da prikažemo njegovu stvarnu suštinu i da je demokratija vjera mimo islama, da je demokratija tagut koji se obožava mimo Allaha subhanahu wa subhanahu wa ta'ala. Allaha subhanahu wa ta'ala molim da nas sačuva šerra i fitneta ma zahara minha wa ma batan onih javnih ispoljenih i onih tajnih skrivenih molim uzvišnog subhanahu wa ta'ala da nam oprosti naše grijehe da nam se smiluje i uvede u džennet. Allah subhanahu wa ta'ala molim da pomogne muđahide koji se bore na Allahom subhanahu wa ta'ala putu kako bi riječ uzvišenog bila gornja, a riječ nevjernika donja. Molim uzvišenog subhanahu wa ta'ala da ubrza izlazak E, muđaiza, prije svega uleme i zatvora talagita, zatim i muđahida i svih dobrih ljudi, volim Allaha subhanahu wa ta'ala da ubrza izlazak uh, e, uleme šeha Ali Hudajra, Nasir al-Fahda, Ahmeda Khalidija, šeha Khalida, uh, e, Ar-Rašida i ostalih učenjaka koji su, koji su ima Allaha subhanahu wa ta'ala radi Allaha nisu bojali ničijeg prijekora, pa su jasno rekli riječ istine u lice taguta. Allaha subhanahu wa ta'ala molim da se smiluje i nama i njima i da i nas i njih učvrsti Allahove subhanahu wa ta'ala vjeri. Amin, amin, walhamdulillahi rabbil alamin. Ahiru da'vanan, alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wa salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala. والراحة الأخرى على الإطلاق طويت قناة المجد يا صيفية تروي الورى من نبعها الرقراق طويت قناة المجد يا صيفية تروي الورى من نبعها الرقراق تروي الورى من نبعها الرقراقي